Добре дојдовте, млади истражувачи, некој се обидува да ме измами со лажни дигитални пораки, дали знаете како да забележите што е реално или не на интернет, ајде заедно успешно да го завршиме квизот со само кликнување на копчето започни.